Божи благослов. Ќе имаме една, ја мислам да ќе биде кратка, освен ако не ме поведе духот, па да се продолжи. Кратка, едноставна проповед, меѓутоа верувам дека ќе биде поучна. А е, на некој начин поврзана, може би, со опуката, е, имавме поука, кој што не можешме како и секоја друга во 30 минути да исцрпиме, за законот Божи, за тоа што е, што значи, што значи држањето, што значи послушноста. Ме, еве, денеска решив мако во да зборуваме во правецот за непослушноста и за последиците на непослушноста и за тоа да видиме колку можат да тие последици да бидат далеку сежни, да бидат страшни. Зборуваме за последиците на оваа земја, за овој земски живот, овоземскиот живот, а кажавме, баш во мојот коментар спомнав дека последиците на секој греф и кршење на законот, односно непослушност, вечните последици се знаат кои се. Вечна погибел. И кога зборуваме за непослушноста, може би Еден така по-добар, добро познат пример ни е примерот на Саул, затоа свртиме во прво, првата книга на Самуил, во 15-тото поглавје, прва книга на пророкот Самуил, во 15-тото поглавје и да се подсетиме на еден момент кој што е најверојатно и клучен, да, тој е клучен момент од на Саул ке му се одземе старувањето. Еве зошто. И да видиме за каква непослушност станува збор. Од првиот стих читам, еднаш само му рече на Саула, Господ ме испрати мене, за да те помажам за цар над неговиот народ. Израел. И така послушај ги господовите зборови. Господ над воинствата зборува вака. Одлучив да се одмазнам за она што Амак му направил на Израел, затварајки му го патот кога излегуваш од Египет. Сега оди и удри на Амалик, изврши проклето уништување. Ова може геноцид да се нарече. Сушност. Врзне го и врсе што има, не поштедувај го. Погуби ги мажите и жените, децата и доилчињата. Го ведате и овците, камилите и ослиците. Само се посетиме, ова е нешто што Бог го ветил. Знаете, амаликиците биле тие кои што ги нападнале израелците уште после излезот од Египет. Еве да се посетиме на излез најнапред, излез, втора Мојсева, 17 глава. Седумнаеста глава излез, од 8 стих. Тогаш дојдоа амаликиците и завојуваа со израелците кај Рафидин. А Мојсим рече на Исуса, одбери момчиња и тргни и зафати борба со амаликиците. Јас ќе застанам утре на врвот на Ридот. Се на ова сцена, позната сцена Со Божиот стап во раката, Исус направи, како што му рече Мојсе, значи Исус навени, стапи во борба со Малекиците, а Мојсе, Арон и Ор, се искачија на врвот на брдото и доека Мојсе ги држише раците издигнати, израците победуваа, а кога ќе ги испуштеше раците, губеа. Победуваа Малекиците. Интересно. Но најпосле раците му стежнаа на Мојсија, затоа зедоа камен, го ставија под него и тој седна, Доека Арон и Ор, еден од едната, другиот од, другиот од другата страна му ги држеа рацете. И се до дисонци. И Исус ги совлада со острицата на мечот, Амалика и неговиот народ. Тогаш Господ му рече на Мојсија, запиши го ова во книгата на спомен и врежи во Исусовите уши доека јас ќе го доека ја, дека јас, значи ќе го избришам сосем споменот на маликиците под небото. И во второ законие, 25 глава, ова се зборови што ги читаат евреите ден денеска на нивниот празник Пурим ли беше? А, 25 глава од 17 до 19 Спомни си за она што ти направи Амалик доека бевте на пат, откако излеговте од Египет, како те пречека на патот и ги истепа во двојата заднина сите немокни, кога беше умрен и исцрпен, зашто не се боеше од Бога. И затоа, кога Господ твојот Бог те смири од сите твои непријатели наоколу во земјата, кој Господ твојот Бог ти ја дава во наследство, и избриши го под небото споменот на Амалика, не заборвај. И еве сега дошол часот, Господ сака токму преку Саул да го избрише споменот на Амалик, да ги уништи сите амаликици, се што е нивно. И сега, знаете, и јас самиот сум се прашувал и еден куп луѓе денеска, па и вие денеска се уште сигурно се прашувате, како е ова можно? Значи, Господ наредува да се, што е амаликиско и добиток и се да биде уништено. Дори пазите, долчињата, Па чекај, зашто Господ не им даде прилика и шанса е да се покажат во животот, може би ги бидат спасени. Ама да не забораваме, тоа е она, она како ние гледаме, меѓутоа Господ го гледа крајот од почетокот. Господ не знае уште во утробата, стекавате за, за Езекија, мислам беше. Односно за Еремија, мислам беше. Тека го знае од утробата. Значи, тој знае што ќе произлезе од тој народ. Тој знае што ќе произлезе од секој поединец. Иако може би тешко сватливо за човека, и ден денеска, кога читаме вакви работи, меѓутоа Господ го знае крајот од почетокот, знае што ќе биде резултатот од било кој од нас. И добро во ред, заповета му е дадена и Саул тргнува, го собира народот, вели во четвртиот стих, 200 200.000 пешаци 10.000 јудејци во заграда, Саул дојде до Амеликичкиот град и постави заседа во долината на потокот. Потоа Саул им порача на кенејците. Друг народ, одвоите се. И вели на кенејците, зашто вие бевте добри спрема нас, за да ете нешто случај вас да ви уништиме. И седмиот стих Саул ги порази амаликиците од Авила па се до Сур, кој лежи пред Египет, И внимајте сега, 8 стик понатаму. И го фати жив Агак, амаликичкиот цар, и, а сиот народ го сотре со острилото на мечот, извршувајки, извршувајки клет уништување. Но Саул и народот ги поштедија Агак, чи царот, и не само тој, туку и најдобрите овци и најдобрите говеда, згоената стока и јагнијата и се што беше добро, ете за да им послужи место својата стока тие да ги принесуваат да ја принесуваат оваа запленета стока како жртва на Бога. И десетиот стих, затоа му дојде, на, му дојде Господово слово на Самуила, на пророкот Самуил сега, се кајам што го поставив Саула за цар, се сврте од мене и не, исполни, не ги исполни моите заповеди. Самуил се нажали и цела ног извикуваше кон Господа. Рано наутро Самуил тргна за да го побара Саула и му се и му јавија на Самуила вака Сал отиде во Кармел и ете си подигна таму споменик, потоа отиде натаму и слезе во Галгал. Како споменик подигнал Сал, интересно. Знаете, му удрило гордоста и славата во глава, после сите овие извојувани битки и победи. Но, ајде да прескокнеме и се среќаваат Самуил и Саул. И што вели Саул? Да, па тоа е 13 стик веднаш, а и подолу, уште еднаш му го кажува тоа. Значи, кога Самуил додека Саул, а Саул му рече, благословен да си од Господа. Ја извршив Господовата заповед. А Самуил му вели, а што е тоа блејање таму што слушам? Ама, знаеш, што ние ги застедевме тие, ги запленивме она добра стока за да му послужиме пак на Господа, да му ги дадеме како жртва. И Самуил му одговара 22 стих. Дали му се на Господа помели палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас? Знај, послушноста е поска поцена од најдобрата жртва. Покорноста е подобра од овни. Се интересен и следниот стих. Непокорноста или непослушноста е како грев на вражење. Гревот на вражењето. А самоволието, или а со други зборови, е како злострот со идолите, односно идолопоклонство. Тврдоглавост е идолопоклонство. Непослушността е исто како и вражање. Ти го отврли Господовиот збор, затоа Господ те отврла тебе, за да не бидеш повеќе цар. Дали Саул ја исполнил Божјата заповед? Еве, тој вели на два пати, дори му вели на Самуил, ја исполнил Божјата заповед. Бог кажа, јас сторив што каже Господ. Ама Господ што кажа? Значи, Господ кој ќе каже нешто, треба точно така и да направите. По тоа се гледа всушност нашата доверба во Него. Значи, колку ние му веруваме. Значи, делумна послушност покажал Саул. Ама она што му се допајало, ќе се сетам на моментот кога Брделчо баш во мојот дом проучававме со него, значи тој не получуваше во оние лекции пред крештевање мене, брат Дејан, Лјупче и Тони, кој што заврши се уште како монах, сум ви кажувал за него. И му викав, немој, се, се, ама неме, чачкај, неме, дирај за тоа касетите таму. Тоа беше таа технологија, значи касети аудиокасети, не ме чачки за музиката, остане, че значи, не ме дире. И ден денеска сме може, може би такви. Знае, Господ јасно кажал, дали во поглед на диета, на искрена или на било, било, било што, било која сфера од животот, така треба да направиш. Ми, ми тоа, може би правиме делумно, ама еден дел, оно што ни е сладко, што ни се свија си го задржуваме, што ни се допри. Така и Саул. тоа Саул ја изгубил титулата цар поради овие, може ќе да кажеме, ситни грешки. Елен Вајд дори кажува, знаете зошто му направил тоа што го донел Агак, го сачувал, го сочувал царот Агак, амаликијскиот цар. Вели, оваа победа над Амаликијците, најсјајната победа што кога и да ја извојувал Сал, повторно разбудила гордост во неговото срце. Па не е ни чудно, затоа што ете, и споменик таму што за него представувало најголема опасност. Божјата заповед била само делумно извршена. Со желба да ја зголеми славата на своето триумфално враќање, чија слава? Својата слава, со присуство на заробениот цар Саул се осмило да ги поддржува обичаите на другите народи кому себе. Така правеле паганите, откако ке совладале некој друго племе народ, триумфално ќе го донеселе царот заробен меѓу своите. Ете да се гордеат со својата победа. Значи, делом на послушност. Е сега, да видиме дека ова делумна послушност, односно непослушност на Сал имала далеко сежни последици. Не само врз него, неговото семејство, далеку посежни последици, кои што до сега, може би и до денеска, меѓутоа Библијата кажува 700 години најмалку после Саула. Доека да стигнеме таму, најнапред да видиме кои се ликиците. Од кого потекнуваат? Скаваме ли? Кој е Амалик? Ајде да отвориме во Битие 36.12. Зошто таа омраза? Знаете, може би народ кој што најчесто и највеќе и најзлосторнички нападјал врз израелците баш биле овие, амаликиците. Од каде таа злоба толкава? 36 глава, битие 12 стих. Темна му беше соложница, конкубина, на Исавовиот син Елифас. Таа му го роди на Елифаза Амалик. Значи, кој е Амалик? Внук на Исав. Од Елифас, синот Исав. А знаеме што се случило <laughs> меѓу Исав и, и Јаков. Исав не можел потоа да си опрости ни на самиот себе, и дури и на Јаков, иако знаеме, ја знаеме онаа средба и понатаму, а, зошто го изгубил правенството и сите оние благослови што доаѓаат со правенството. И еврејската традиција вели дека Амалек живеел тука во шаторите на Исаф и постојано ги слушал тие негативности за Израел, за Јаков и 12 племиња израелски, значи после тоа. За Израел, всушност. И ете, од каде всушност тој раздор, тие непријатности помеѓу овие два народи. И сега, да видиме колку некогаш таа некоја наша делумна послушност, односно непослушност, може да досегне и какви може да бидат последиците страшни и далеку сежни. После 700 години, одиме после 700 години од овие случаи, во времето на Естира, и отваряме во книгата на Естира, пред Јов се наоѓа стира. Во третата глава, знаеме како минето темата станала естира царица во Персија. Значи, третата глава, од првиот стих, по тие настани царот Ахасвер го унапреди Амана, синот Амедатин Агагеец. Го возвиши и неговиот престол го постави над сите други достоинственици кои беа со него. Слично како Данило во Вавилон, така и Аман е поставен како пример, да кажеме. Значи, втор, највисок човек, веднаш до царот. И сите цареви службеници кои што се ноѓа при царевата врата се поклонува и коленичеа пред Амана. Зашто народот, односно царот нареди така. Но Мардохеј, евреинот Мардохеј, не се поклонуваше ниту коленичеше. Царевите службеници, кои што се наоѓаа при царската врата, му рекоа на Мардохеј, зошто ја престапуваш царевата заповед? Еве го тоа а, приоритетност на авторитет, како кажа брат Данил. Затоа што му е помила Божјата заповед. Ке коленичи само пред Господа. Иако тие му го повтараа тоа секој ден, тој не ги послуша не падна под нивното влијание. Тогаш тие му го јавија тоа на Амана, за да видат дали вреди Мардохеевото оправдување. Зашто им рече дека е евреин? Кога Аман утврди дека Мардохеј ниту му се поклонува, ниту коленичи пред него, се налути силно. А кога научи на кој народ му припаѓа, му се стори премалку да да ги подигне расте против самиот Мардохеј, туку што намислил? Науми да ги погуби со него и сите евреи кои што живеја во сето Ахасверово царство. На кого ви личи овој? Еве, значи, наумил геноцид да направи врз еврејскиот народ, што ми личи мене на Хитлер, на една понова историја. Меѓутоа, зошто? Зошто само поради тоа што Мардохеј не, не сакал да клекне? Зошто вели овде, а кога па научи на кој народ му припаѓа? Е сега, Библијата има некои моменти кои што може да укажува на тоа. Еврејската традиција со сигурност тврди дека овој Аман, кој што вели овде Агагеец, можно е, односно тие велат дека има сигурно потекло, директно потекло од Агаг, царот Амаликијски, кој што нели беше поштеден од Цал, и тоа Самоил потој го, го погуби. И јас нема да кажам дека сигурно е така, меѓутоа има некои моменти во Библијата кои што укажуваат на тоа, дека е така и знаете што е интересно, посебно овде интересно. Тоа што еве да свртиме малку за момент а, во прва Самуилова, односно не, во Естира, првин, втората глава, петиот стих, да видиме кој е потеклото на Мардохеј и Естира. Знаеме дека е бил брат од Чернев. Петиот стих. Во тврдината на градот Шуша, втора глава, петиот стих Естира, беше некој си еврин кој се викаше Мардохеј, син на Јаир, синот Симеев, син Кисов, од Венјаминовото потекло. А да го видиме потеклото на Саул. Во прва Самуилова, 9 глава 1 и 2. Прва книга Самуилова, 9 глава 1 и 2. Во на време живееше еден човек, значи прва книга Самуил, 9 глава 1 и 2. Во на време живееше еден човек во Венјаминовото племе по име Кис и се кажува чиф син, е кис, а во вториот стих вели имаше син по име Саул. Значи Саул е син на кис од Вениминовото племе. А Мардохеј и Естира кажува дека исто така водат потекло од кис. И има голема смисла. Аман се разлутил, кога разбрал од какво е нивното потекло, од кој народ се, затоа што па Аман е Агагеец, вели, од Агаг, баш оној кој што бил поштеден од Саул, ама ја уништил целата нација. Мегутоа, се поставил прашањето сега, а, дали само Агаг бил поштеден? Од каде сега овој, ако биле сите уништени? Дали само царот бил поштеден? И ете на леден куп стока, мегутоа збруваме за луѓе се. Па ако читате Давид, Давид кој што царува после Саул, еден куп работа се имал со амаликијци. Има повеќе стихови, а не се навркеме тие стихови, ќе читаме само еден кој што укажува на тоа дека амаликијци имало и после тоа. Сал не ги уништил сите. Еве неговата непослушност, значи. И сега, може би појасно, кога го имаме ово предвид, зошто Аман сакал да ги уништи сите евреи? Видите кои се последиците од една непослушност на Саул? Ако Саул предходно ги уништил сите амаликици, затоа што Господ во своето провидение видел каков народ си, дека нема веќе фајде од нив и дека треба да ги исчисти едноставно од земјата. Ако Саул тоа го направил, ваква сцена, ваков момент немало да има, фала на Бога, нели, во неговата милост, па и провидение ја поставила и стира токму во тоа време како царица, за да го избрави, избави својот народ. Меѓутоа, затоа што е под Божја заштита. Меѓутоа, зборуваме за последиците на една непослушност на Саул. Колку се далекусежни? 700 години ова се случува после Саул, времето на Саул. Значи, кога Господ ти каже нешто, направи така, дури може ми некојаш и не ни е јасно зашто Бог бара такво нешто, ние треба да го послушаме, затоа што Господ го знае крајот од почетокот. Зошто да не избегнеме непријатности, неволи, воиднина? Значи, тука се гледа нашата вера. Ако послушаме како што Господ кажал, тоа што немаме да, да имаме непријатности воиднина. Дали и тоа станува збор, еве, за здравствената реформа, еве, често пати се навракиме на неа. Господ кажал, ова ќе јадеш, ова нема да јадеш, вака ќе правиш, така ќе правиш. Е, сега, ние, ама мило ми е, ова мило ми е тоа, е па зошто да ги да се фрламе во неволи, значи. кој што во иднина можат да дојат. Ако е во прашање здравијето, денеска, значи, знаеш како викаме, час га видиш, час га не видиш. Односно, денеска може да е здрав, а мутре се може да му се случи на човек. Наистина, живееме во едно страшно време. Значи, пуката е една многу голема. Господ секојаш знае што прави, тоа треба да им биде јасно. А ние треба да покажува безпрекорна послушност. Нормално, ако навистина имаме и целосна доверба во него, тогаш ќе дојде и таа послушност. Исаија 55.8 ни кажува една битна мисла. Исаија 55.8. Зошто вашите мисли не се мои мисли, вели Господ, и моите патишта не се ваши патишта, слово е Господово. И дори деветиот стик, небото е високо на земјата, така моите патишта се над вашите патишта. И наистина некојаш тешко да го разбереме, тоа треба да имаме целостна добра во нашиот Господ. Тој знае што прави. Тој го знае крајот од почетокот. И сега продолжиме таму, застанавме во третата глава. Планот на Аман. Фрлаа жребка за тоа кога треба да започне акцијата. И Аман му кажува и на царот, восмиот стих вели, во сите покрајни на твоето царство има еден народ, му вели, распрснат среде другите народи и одвоен од нив, неговите закони се инакви од законите на сите други народи. Тие не ги пазат царските одредби. Зато царот не смеја да ги остави на мир. Ако му е поволја на царот, нека се распише за да бидат убиени тие, а јас ке им избројам 10.000 сребрени таланти. Видите какви финансии ке фрли Аман само за да го збрише еврејска пара. Каква умрза. И 10 стиг вели пото царот го извади печатниот прстен од раката и му го предаде на Аман, еве какво овластување, какво власт имал Аман, значи, втор човек. Непријател на евреите, вели, стикот завршува. Синот Амедатин Агагеес непријател на евреите. Значи, десетиот. И му се даваат и пари и така натаму. И сега да не читаме понатаму, знаеме дека тој план е осуетен и знаеме дека Аман ќе заврши на бесилката на која што треба се најде Мардохеј. Благодарјќи на значи, цело воство на тие настани од страна на Бог. Но, сега, останува да виси уште прашањето дали овој човек можно е да е амаликиец. Јас ќе прочитам еден стик во прва книга Летописи, Значи има повеќе, ако читате во цареви, па и во летописи, каде Давид морал да се справува подосна со амалекиците. Што јасно кажува дека Агак не е единствениот кој што бил поштеден. Но еве читаме во прва книга Летописи, четврта глава, И овде се наредени, значи, потомствата на Давид, на Јуда, на, на Симеон, на Рувим, на сите, значи, племиња, потомците нивни и 41 до 43 стих читаме за Симеоновите потомци. Ведо 41 стих Симеоновците, запишани по име, нападнаа во времето на јудејскиот цар Езекија. Ова е негде 300 години после Саул, во времето на Езекија, Симеоновците, значи 4, 4 глава, 41 стих, запишане по име нападна во времето на јудејскиот цар Езекија, та да ги разбија нивните шатори и нивните засолништа, се мисли на хамовите потомци, значи нивните шатори, предходно вика стихот, и ги истребија за секојаш и се населија на нивото место, зашто таму беа пасиштата за нивите стада. Тогаш, 42 стих, Некој од оние што им и припаѓаа на Симеоновите синови, нив 500, излегува на планината Сир на чело со Фелати, Неари, Рефај и Озил, Есееви синови, и ги погубија остатокот што беше избегал од Амаликици. И се населија таму до денешен ден. Еве 300 години после Саул гледаме дека се уште има амаликици. Симеоновите потомци вели дека го погубија остатокот. Но кој може да знае дали тоа биле пак сите тие амаликијци? Значи, аз не, не кажувам со сигурност дали овој не е амаликијец, меѓутоа поуката е страшно силна. Нашата непослушност или нашата делумна послушност, што е еднакво на непослушност, може да има страшно далеко сежни последици. И затоа кога Бог бара послушност, ние треба да бидеме послушни. Оно што Тој го бара од нас, тоа е најдобро за нас. Тој не бара да се откажуваме од некои нешта кои што се добри за нас. Не, Господ е предобар, Господ знае што е добро, а што не. Зато кога Тој нешто бара од нас, кога читајќи ја Библијата или слушајќи проповед, ќе слушаме неговиот глас, Точно, вистина, со Божја помош, со молитва, треба да се потрудиме, не со наша сила, дуго да дозволиме да Исус преко нас не засели, ни даде сила, ни, ако неаме желба и да ни даде и желба, како што во филипјаните таму, Да го извршиме тоа што Бог го бара од нас, за да се поштедиме од неволи кои што може да дојат во, во војнината понатаму. Видите, за малку евреите ке, ке доживеале геноцид многу, многу, многу порано, ја тој нормално Господова воља било преку нив да дојде и ветениот Месија и затоа и ги водел сите овие настани на еден совршен начин, меѓутоа еве за малку можело да се случи геноцид врз нив, само затоа што Саул не го извршил оној геноцид или уништување на маликиците кој му тоа било заповедано од страна Господа. Така да, кога Господ вели, оставете ова, разрешете се со тоа, а, изчистете се што е нечисто, тоеш не треба да оставаме ништо од тоа. Нито едно агагче, ако можам така да кажам. Зато што тоа нешто може на крајот нас да ни уништи. Нека му слава на Господа што прекрасно не води и не поучува ни целиот наш живот внимавајте, значи, ако бидете само критични, доволно само критични, она е, она е тоа нешто што може би нам ни фали, као лаудикејци, ако бидеме само критични, секој ден, ама буквално секој ден, Господ ни праќа некоја порака, некој совет, да го послушаме неговиот глас. За да го послушаме неговиот глас, тој тиво глас, значи, навистина ќе треба да често пати коленичиме, да имаме тесна заедница со него, за да знаеме кој глас е неговиот, да ги исклучиме сите оние гласни, звучни гласови со не знам колку децибели на овој свет, од може би телевизија, од може би не знам што се не во овој свет, за да го слушаме неговиот глас и да го послушаме, за да избегнеме страшни последици. На крајот и оние вечни последици. Нека му слава на Господа. Амин.